Obiteljsko gnjezdo. Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo, emisiji posvećenoj mjestima i mještanima u Vukovarsko-Sremskoj županiji. Ponajprije više članim obiteljima koje odoljevaju iskušenjima ekonomske krize i svojim primjerom pokazuju kako se na hrvatskom istoku od rada ipak može živjeti – u današnjoj emisiji Obiteljsko gnjezdo posjetili smo Drenovce u općini Drenovci. Tamo smo se sreli sa donačelnikom općine Borisom Španićem kojega smo pitali o samom selu i kako potiču poduzetništvo u svojoj općini. O samom životu u Drenovcima, što rade te kako vide budućnost sela i što bi savjetovali svojoj djeci, ispričali su nam članovi obitelji Rohalj, otac Antun i sin Zvonko, koji zajedno rade u obiteljskom poslu potkivanja konja i korekcije papaka kod krava, a Zvonko se bavi i povrtlarstvom te prodaje svoje proizvode u Zagreb. O samom mjestu Drenovci reći će nam donačelnik gospodin Boris Španić. Dobar dan. Dobar dan. Pa evo, nalazimo se u samom, središtu općine Drenovci, naselje Drenovci, koji e, koje broji negdje oko 2700 stanovnika. E, obuhvaćen je sa šumama i oranicama. E, glavnina se bavi poljoprivredom i nešto malo šumarstvom i što se tiče ostalih grana tu nema baš nešto pretjerano na koje veće mjesto ljudi gravitiraju kada idu u kupovinu ili na posao? Pa, najveća glavnina je vezana uz Brčko, Bosnu i Hercegovinu. Zbog onaj samog e, i prije rata smo gravitirali tom dijelu, tako da e, negdje oko 30 km smo udaljeni od Županje i nismo nikad onaj gravitirali prema njima, evo, to i dan danas je ostalo tako. Drenovci su i centar općine, znači tu, tako je. tu je općinsko središte. Da, brojimo pet e, e, naselja, to su Đurići, Račinovci, Drenovci, Posavski, Podgajci i Rajevo selo. Imamo dva zasavka, Padež Čisto koji su naslonjeni na Gunju i koji imaju većinsko bošnjačko stanovništvo. E, imamo oko 9400 hektara obradivih površina poljoprivrednih i otprilike u toj mjeri imamo i šuma. Kako vi kao općina potičete poduzetništvo, odnosno malo poduzetništvo? Je li to moguće u ovim prostorima? Pa djelomično je. E, sve investicije veće od 500.000 kuna mi dajemo oslobođenja na nekim dijelom onaj, kroz te komunalne naknade, oslobođanja e, i ono što je u našoj mogućnosti e, financijski možemo znači pomoć ako su neki projekti veći da se kroz našu razvojnu agenciju besplatno aplicira pa se onda tek nakon e, prihvaćenih e, projekata plati, e, nadomjesti to, taj rad. A ovako, mislim, dosta je slaba inicijativa od lokalnog stanovništva jer svi su bazirani većinom na poljoprivredu i nema samo inicijative što se tiče obrtništva. Hoće li biti bolje? Pa ja se nadam da hoće i na, e, težimo prema tome i evo, pokušat ćemo im pomoći koliko god možemo preko tih naših razvojnih agencija lokalno a, akcijsku grupu i evo naš poduzetnički inkubator koji je u nekim začecima, ali se nadam da će se razviti. Pa ne pravom ste Recite nam nešto o lokalnom poduzetništvu. Imate li nekih poduzetnika? Pa ono što možemo reći, to je Karpinus koji pravi namještaj na našem terenu. Jer... I koliko imaju zaposlenih? Pa do deset zaposlenih imaju i e, sezonski imaju i više, ali mislim da je deset stalno zaposlenih. E, oni iz naših sirovina šumskih to nabavljaju materijali, proizvode evo namještaj koji plasiraju kod nas većinom na, na našoj županiji. Čula sam da imate i novo sagrađeni poduzetnički inkubator. Kako to funkcionira? Pa evo, prošle godine smo osnova e, od europskih fondova dobili sredstva u visini 12,5 milijuna kuna e, gdje je napravljen taj poljoprivredno poduzetnički inkubator koji se dijeli na dvije cjeline. Jedna je e, prerada voća i povrća, druga je pekarski proizvodi gdje imamo pet zaposlenih i koji sad pokušavaju animirati e, lokalno stanovništvo i poljoprivrednike da bi išli u smjeru u dodatnog profita, to je zarade vezano uz uz ono što mogu na OPG-u dobiti, znači to voće i povrće, a da bi ga onda e, e, probali plasirati drugačije na tržište, to jest upakirati ga, konzervirati i jednostavno da mogu probati i neki dodatni zaradu e, ostvariti na, na svom OPG-u. Što se tiče pekarskog dijela, tu smo išli na te naše autotone tačke koje bi onda mogli sa dubokim smrzavanjem e, dobiti da bi se moglo plasirati. E, rekli ste taške? Tačke, tačke. Tačke, a šta su tačke? To su vam e, e, od pekmeza od šljiva se e, tijesto napravi može se i od drugih namirnica, ali kod nas su onaj ti onaj pekmez od šljiva koji se kak da kažemo, uvalja, okruglo bude, pa se, ne, teško je za A to su okruglice sa... Ne, ne, ne, ne, drugo su okruglice sa šljivama, ovo onak se presavije e, tijesto, popola. Aha, to je nešto specifično, e, lokalni proizvod. Pa evo, ima ga dosta u Slavoniji, samo ima različite nazive. Mi imamo ovdje, baš se zovu tačci i to smo pokušali starije e, žene da nam onaj recept daju i da nam pokažu kako bi mogli e, na veće količine proizvesti i da plasiramo evo, u naše trgovine pa da bi onda i ovi mlađi naraštaji upoznali nešto i probali kako je to bilo prije. Interesantno. Eto, puno vam hvala gospodine Španić. Hvala vama na dolasku. Drenovcima smo se našli sa gospodinom Rohaljem koji um, tu živi i radi. I uh, gospodine Rohalj, recite nam čime se vi bavite? Ja sam Zvonko Rohalj iz Drenovaca. Imam obrt za potkivanje konja i korekciju papaka i proizvodnju uh, povrća. A koje kulture uzgajate? E, radim e, tri vrste tikve, grah i kukuruz e, šećerac. Na kojim to površinama? Na 5 hektara. E, može li se od toga živjeti? Teško. Koliko vas radi u tome? Radimo ja i otac i, i mama. A, znači troje vas da. u tome. A, Koristite li neke stručne savjete na županijskoj razini? Kako ste došli do, do te ideje recimo? Pa Kako u suradnji sa savjetodavnom službom radimo i to je to. Gdje plasirate svoje proizvode? E, plasiramo za e, poznatog e, kupca iz Zagreba. U, na hrvatsko tržište ide, idu proizvodi. A kako ovaj posao sa ovim papcima i, i, životinjama, kako to ovaj, došli, kako vam je struka? Otac je kovač. Ja sam se oženio i vratio se kući šta raditi u današnje vrijeme. Mhm. I otac je to radio, otac je kovač i potkivač i to smo počeli raditi nas dvojica i dan danas radimo, ali je teška situacija u stočarstvu tako i nama. Kako njima, tako i nama. Tako da je to evo, puko preživljavanje, ali živi se i radi se još kod kuće. A tko su vam e, mušterije, odnosno tko vas traži vaše usluge? E, pa mi radimo korekciju papaka kod muznih krava, znači stočari, mljekari, e, kod njih radimo. Evo baš se nalazimo na jednoj farmi, Gdje, kako se zove ta farma? Tko... To je farma Strgare u Drenovcima kod eh, Dominika strga Koliko tu ima krava? Oko sto. I vi to sve stignete? Eh, pa radimo to, korekcija se radi dva, tri put godišnje. I mi radimo ovdje korekciju ove godine drugi puta. Koliko vam uzme <laughs> vremena za sve te? Pa tri, četiri dana je ova farma se radi. Mi radimo korekciju četiri dana na toj farmi. Radimo od 25 do 30 komada krava, zavisi kako, kada i e, u kakvom su stanju papci. E, jeste vi u Hrvatskoj jedini koji se s time bave? Nismo, ima, ima još par firmi e, što radi to, ali je malo. Ovo je jedino što jedini obrt koji radimo ja i otac. Znači ja i otac sami radimo i skromno živimo i jedva preživljavamo u ovome poslu. Kako izgleda vaš radni dan? Pa ujutru u pet se ustaje, pola šest i radi se do deset, ide se. Ja sam jutro sto u pet, išao obišao njive, e, upalio navodnjavanja, obišao, došao vamo u devet, kad e, oni završe mužnju, kad se kad ja ovdje završim idem opet na njivu i to je to dok, dok je dan. E, recite nam kakvo vrste tikava proizvodite? Ja sam tiku počeo proizvoditi e, prije šest godina. Kad sam e, odlučio ostati kod kuće, počeo sam e, proizvoditi tiku, muškatnu tiku, znači to je konzumna tikva. Tri vrste proizvodim konzumne tikve. Znači, proizvodim e, baternot, hokaido i imao sam ove godine cukini tiku, znači onu mladu tiku za pohanje. E, e, kako ste došli uopće da ideju? Radio, je bilo isplativo? Radio sam 2009. u Rotterdamu u jednom brodogradilištu i sreo sam čovjeka koji radi izvozi tiku na područje Holandije, u Rotterdam izvozi tiku iz Hrvatske. I onda kad sam se ja vratio kući, došla mi je ideja da da ja probam to tu tiku proizvoditi, kupio sam od njega sjeme i i počeo. I, I koliko vi toga proizvedete godišnje? Radim e, povrće, znači e, moje poljoprivredno gospodarstvo radi 15 hektara e, zemlje, od toga 5 eh, hektara eh, tikve, oko 3 hektara, hektar imam eh, kukuruza šećerca i dva 2 hektara graha. Od graha grah imam zeleni grah i šareni. I koliko toga u tonama ili u kilama proizvedete? A tikve proizvedem svake godine preko 50 tona. A grah je, lane bila tona. Grah se ne zna s grahom nikad koliko će biti. I kukuruza šećerca ću imati oko stotinjak tisuća e, komada. I sve ide u izvoz? Ne, sve ide u firmu iz e, Zagreba. Ovaj, kako vaši ukućani, jel vam pomažu oko toga? Pa pomažu, žena radi u bolnici, u Vinkovcima u bolnici i ona pomaže kad je slobodna, otac pomaže, mama dok se nije razbolila pomagala je i zapošljavam svake godine e, susjede i oni pomažu uz moju naknadu e, pomažu svake godine platim tih nadničara pozamašnu cifru oko i evo, trudim se i Može, pokušavam. Eh, jeste li pokušali prerađivati i raditi neke gotove proizvode od eh. tih eh, vaših? Do sada nisam, ali trenutno je otvoriti u Drenovcim poduzetnički inkubator i za preradu voća i povrća i nadam se ove godine pokušati pokušat pekmez od muškatne tikve raditi. Pa to je zaista interesantno. A, hoćete li još nešto sa grahom ili na neki način konzervirati ga ili spremati? Ne vjerujem. Grah je teško. Te grahove pokuša i prerade trenutno ne, ali od muškatne tikve ima par proizvoda pekmez, e, nekako čipsi ili tako nešto ću probati da vidim šta se ona je za preradu dobra e, muškatna tikva je e, baza za dječje hrane hip je koristi je li za ekološka proizvodnja ne trenutno nema površine za ekološku proizvodnju pa sve radimo u intenzivnoj proizvodnji ali radim e, pod nadzorom, znači što manje e, herbicide ne, nikakve ne koristim, e, što manje pesticida, prskam koprivama i ovim prirodnim sredstvima, biostimulatorima i to pokušavam Ste li dobili neka sredstva iz evropskih fondova? Nisam. U fazi sam aplikacije, ali sve što veliki papiri, teška papirologija. Ali imam ideju i pokušat ću aplicirati na plastenike, na, da proširim na plasteničku proizvodnju. A, imate li mladu obitelj? Imam ženu i dvoje djece, imam sina od godinu i pol dana i kćer od četiri i pol godine. A šta biste savjetovali svoje djeci? Ništa, kofer u ruke i <laughs> Šalim se. Ovdje ja se nadam i trudim se i mislim da ovdje ima života, ali je teško. Ja sam radio deset godina e, prije što sam se oženio po terena u brodogradnji, ali to je sve, sve je to i tamo su poslovi teško. kako se živi u Drenovcima? Fino, mirno, Kakva je po vama budućnost ovog mjesta? Jako slaba. Šta je glavni problem? Pa nezaposlenost. nedostatak posla mladih ljudi. Ja živim u ulici koja broji stotinja kuća. I gdje je bilo 30 mladih ljudi do 30 godina, do 40 godina, 30-40 godina, ošlo je 25 ljudi. po vašem mišljenju, kako treba spriječiti to iseljavanje iz vašeg To je teško reći. Svi to nagađaju i svi, ali ko može danas napraviti nešto da se počne raditi? što biste, recimo, vi radili da ste na vlasti? Ne znam, nisam na vlasti i ne, ne bi ni došao na vlast, niti... E, u praznoj kući šta se može napraviti? Šta se u državi može napraviti kad... E, ko može šta doći pokrenuti kad e, država nema, ne ostalo šta? Šta vam najviše nedostaje u Drenovcima? Sve imamo, a nemamo ništa. Mi imamo sve, imamo doktora, imamo e, hitu pomoć, imamo benzinsku pumpu, imamo e, školu, srednju školu, sve imamo i nemamo ništa u Drenovci. Kakav vam je društveni život ovako kad ne radite? Imate neke hobije? Mm, ja trenutno nemam hobija. Posvetio sam se ovom da obrt stavim na, e, na noge. To je jako teško. Znači svaki dan se radi i nedljom i subotom i svim danima pokušavam raditi, ali jako, jako teško. Priuštite li se izlazak u grad, recimo, sa suprugom i djecom? Priuštim, ali rijetko. Idete li na more? Ne. Eto, dragi gospodine Rohalj, zahvaljujem vam se na razgovoru za današnje emisije Obiteljsko gnjezdo i želim vam sve najbolje. Hvala. Sad ćemo razgovarati sa ocem od gospodina Zvonka. Kako se vi zovete? Antun Rohalj. A, kako vam ide posao? Pa ide, ide nekako, ide. Čuli smo da ste bili kovač. Je. I sad sam kovač, nisam. I sada da. Jel još uvijek potkivate? Konje, konje nekome tak. mi iz udruge nekome tak. Imate svoju radnju još uvijek? Pa imam nešto malo alate i i kako vam ide to sa tim kravama? Pa kravama ide nekako. Moramo biti lad za pare. Evo ovaj gazda, on plati, a ima koji ne plate, pa moram se malo dogovarati tako, ali dođe se i do novca nekako, jedva. Kako živite u Drenovcima? Kako ste živjeli ili? Je li bilo prije bolje ili sada je pa nešto se događa u našem društvu što je negativno, da mladež odlazi, recimo meni jedan sin ošao u Njemačku, taj se neće vjerovatno nikad vratiti. I iz sela se dosta mladi ljudi jednostavno nestali. Ali ne samo iz sela, nego i županje, nama je županja blizu, Vinkovci, to je pusto, zaista pusto, da mladi nema. ne znam na kome će ostati uopće i, i ova zemlja i ne znam šta će desiti neke negativne stvari u komplet društvu što nešto ne odgovara. I to li da se tu može živjeti pa- ako bi se puno radilo ili... Pa moglo bi se živjeti, da, da, ali šta ovi mladi nemaju perspektive, nemaju posla, znači nije zaposlen, ne mora doći do zemlje, šta će on jadnik, on bježi di, može naći neki posao i neku sigurnost za sebe i za obitelji. To su sve obično mladi ljudi koji imaju jedno dijete, dvoje i vjerojatno kad ode 10 godina u Njemačku ili Irsku, taj se neće vratiti. Ta djeca njihova nauče na onaj život i gotovo je. Sve manje i manje ovdje, ali nažalost, da li je nešto u pitanju, to bi trebalo malo i vlada da poradi na tom da ti mladi ostanu. A šta biste vi uradili? Ja, da mi je 50 godina sigurno bi prao Zagreb i Hamburg. I ne bi se nikad vratio, da mi je 50 godina. Stvarno vam govorim da mi je 50 godina ili sad kao njemu 37-8 ne bi se vratio. Eto, živio sam rad, imam 35 godina radnog staža i radim nešto, ali ipak je bolje. Bio sam dvije godine u Njemačkoj priko Ingre, izradio sam novaca što nisam ovdje za 10 godina u brodogradilištu, to je istina. Pa prije rata su, bio je tu kombinat Županja i bio jedan poduzeće Dukat jedno koje je funkcioniralo ovdje u pet sela i svaka radna jedinica, pet sela i pet radnih jedinica kopalo je ljudi po 400-500 iz sela i još sa strane dolazili. ljudi dobili svoju nadnicu i dobili su hranu taj dan, međutim sad niko ne kopa više. ovi, ja kažem, neki nadri tajkuni koji su pouzimali tu zemlju i ne rade kako treba i vjerovatno je ne rade. Nema tu ni prinosa kao prije, prije rata nema prinosa. Nek kaže neko malo to, malo ima ljudi koji stvarno radi zemlju. Kako treba. Da, znači samo kemijska sredstva, pa, nema više motike. nema kopanja, nema ali nema ni, ni, ni, nema ni uroda. Pa, eto, interesantno. I nešto je poslije 90. poslije ovog rata se nešto čudno događa stvarno da to nije ne znam da ovi mladi nemaju tu, nemaju perspektive jednostavno. I odlaze trbuhom za kruhom, ali nažalost, to nije dobro. Niti za državu, niti za županiju, niti za općinu, za nikoga nije dobro. Da ti mladi, mi ne moramo naći danas 30 mladi bračni parova u selu, to je ošlo. I zaista je ošla. Mogu provjeriti na istoku je ovdje teško, i rat je nešto napravio, da li se narod promijenio ili ne znam šta je. Nešto nije dobro. Ali vi živite i vaš sin radi s vama. Pa radi, eto to. Znači da se može od svog rada živjeti? Pa može. Teško, jako teško, ali može. Da hoće biti neko bolje vrijeme, da ti mladi ostanu, nažalost. Tako je.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 Thank you.